مولاي قد نمت عيون وسيأتي sve što sam odradio, da niko da sve na to. Da Allah nije niko. I niko nije zadovoljan sa samim sebom. Neke muslimane je sunjao ovaj naveo da prijateljstvo prema svojom vratu muslimanima napiši, a da uzme za prijatelje one koji su nevjeti. Allah subhanahu ta'ala pomrži i prijeti ga. أدهلها جنال الله أمر القرون أتراه أدهلها جلال الله أمر القرون سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا بين بين يدي الساعة فمن يؤتي الله ورسوله فقد رشد ومن يأتي الله ورسوله فلا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث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 Njega žele šanu, slavimo i hvalimo, jer njega se bareke da tala oprost i uputu molimo. Koga Allah se bareke da tala na pravi put uputi, nikoga u zabudu odjeti ne može. A koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabudu ostavi, nikomu na pravi put ukazati neće. Svjedočimo da nema Boga osim njega subhanahu wa ta'ala i da samo Allah zaslužuje da bude obožavan i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik preša svih poslanika. Kao što znate, cijenjena moja braćo, kaže Allah, kaže uzvišeni Allah, fe vekir, fe inna zikra tenfa u mu'minim, i podsjeti vjernike, jer je podsjećanje od velike koristi za njih. I podsjeti vjernike na ono što znaju, jer je podsjećanje od velike koristi za njih. Zato ću vam ja sa Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom uputiti neke savjete i podsjetit ću vas na neke stvari koje će sa Allahom te bareke na ta'ala dozvolom biti rezultat tome što ćemo inša Allahu ta'ala sa ovog mjesta izdati kao bolji mu'mini, kao bolji vjernici i bolji vjernici nego što smo došli ovdje prva stvar koju zna svako od nas jeste da ovaj svijet i ovaj dunjavuk u kome živimo da je prolazan i da neće vječno trajati i da je samo jedan jedna kuća koju ćemo prije ili kasnije morati da napustimo i ne samo to dovoljan nam je govor Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme kada opisuje ovaj dunjavuk pa kaže ovaj dunjavuk je zakon za mu'mina, a žene za kafira. Ako znamo da je ovaj zemljavuk zakon za vjernike, zakon za vjernike, a žene za kafire, šta onda, kakav onda naš stav treba da bude prema ovom zemljavuku? I prva stvar, i ono na što želim da vas početi je, da ovaj zemljavuk ne vredi kod Allaha te barke od tala i koliko je krivo mušice. Zbog toga ne smijemo nijekom slučaju da se prepustimo ovom dunjaluku na jedan bolestan način da nam sva preokupacija na ovom svijetu bude šta? Dunjaluk. Molim Allaha te barke od da nas uputi na pravi put. Činjena bačo, neka svako od vas upita samoga sebe koliko mu je ostalo od života na ovom svijetu neka svako od vas upita koliko ti je ostalo od života na ovom svijetu. 20 godina, ili 40 godina, ili više ili manje. koliko ko očekuje od vas? Nema pravo niko da očekuje. Zašto? Zato što svaki dan vidimo kao dokaz ljude koje mi znamo ili koje smo poznavali kako svakog dana odlaze. Oni nisu očekivali niti smo mi očekivali njihovu smrt, ali ona dolazi iznenada. Zbog toga vas posjećam da svakome od vas, da svakome od nas može smrt doći i tekako iznenada. I niko od nas ne može da očekuje da će živjeti još 10 godina ili 20 godina. Što znači da čovjek mora da iskoristi ono što mu je ostalo života. Da iskoristi ono što mu je ostalo od života. Neka svako od vas sa Allahom se barek i vatala dozvolom, dozvolom, razmisli o hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada kaže Išma, išma, ši fe inneke menjitun živi onoliko koliko hoćeš ali ti ti na kraju mrtav neka svako razmisli u govoru Allahovog poslanika sallallahu alejhi kada kaže Išma se fa innaka majitun. Živi koliko hoćeš, ali ti si na kraju mrtav. Ti si mrtav, čovječe. Zatim kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Wa ahdib man shi'ta fa innaka mufariquhu." I voli koliko god ti hoćeš i druži se sa kim hoćeš, ali znaj da ćeš ga na kraju da će se na kraju sa njim rastati. Subhanallah. Voli koga hoćeš, ali znaj da će se na kraju sa njim rastati. Zatim kaže sallallahu alaihi wa sallam, wa'mal ma'šitatin fa inneke mulaqijahu. I čini što god hoćeš od dijela, radi što hoćeš, nema veze. Ali znaj da ćeš na kraju sresti Allaha subhanahu wa ta'ala. i da ono što si uradio da ćeš ponijeti sa sobom pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Svako od nas neka razmisli ovom hadisu i neka uzme sebe da je on taj kome Allah poslanik sallallahu sallallahu alejhi ve sellem govori i kaže i sadje se se sallallahu alejhi ve sellem pa ti kaže živi koliko hoćeš ali znaj da ćeš umrijeti i voli koga hoćeš ali znaje da će se na, da na kraju sa njim rastati. Bez obzira da li to bila tvoja žena, ili braća, ili djeca, ili neko drugi. Znaje da će se rastati sa njim. I čini što hoćeš. Radi što hoćeš. Ali znaj da će stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Da će stati pred Allahom i da ćeš odgovarati za ono što ti radi. Pa ti radi što hoćeš. La haule wa la kuvete illa billah. Dakle, onaj koji svata opasnost ovog dunjavuka i opasnost onoga što ga čeka na onom svijetu ili sud koji će morati da pretrpi zbog onog što je radio na ovom dunjavuku vallahi i se kako će imati velike koristi od ovoga što govorimo a Allah je subhanahu wa ta'ala napravio razliku između životinje insana pa je insana po srpskim razumom da razmisli da kaže Wallah i vjerujem i ne sumnjam da ću stati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. A znam da ovaj dunjavu kod Allaha ne vidi ništa. Ne želim da se prepustim ovom dunjavuku pa da me on odvede od nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Već želim da iskoristim svoje vrijeme i ono što mi Allah dao od života da iskoristim na ovom dunjavuku kako bi sreo Allaha subhanahu wa ta'ala a on sa mnom zadovoljan I razlike između mu'mina i kafira je što on u ovo vjeruje i očekuje i ne sumnja. A kafir? Kakav je kafir? kafir je onakav kakav je Allah subhanahu wa ta'ala o njemu rekao u Kur'anu kada je kazao te barek wa ta'ala فمن الناس من يقول ربنا آتنا في في الدنيا ima ljudi koji govore gospodaru naš daj nam na ovom dunjaluku daj ti nama na ovom dunjaluku da mi imamo to su sve govor kafira وما له في الآخرة من خلاق a na onom svijetu neće ništa imati a na onom svijetu neće ništa imati. Osim kažem patnje. Osim patnje. Tražio na ovom dunjaluku. Dobit ćeš na ovom dunjaluku, ali na onom svijetu nećeš imati ništa. Međutim, šta kažu mu'mini? Odmah nakon ovog krajeta Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike. Kako kažu, Rabbena atina fi dunja hasanatan, wa fil ahireti hasanatan, wa kina azade na. Gospodar naš, daj nam na ovom svijetu, daj nam na ovom svijetu od sebe, dobro od sebe i blagodati. Wa fil ahireti hasana, i daj nam dobro na onom svijetu, gospodaru. Wa kina azade na, i sačuvaj nas kazne, i sačuvaj, sačuvaj nas patnje u vatri. To su riječi jednog mu'mina. I to je razlika između kjafira i mu'mina. Zato što kjafir traži novom dunjalu kada ima. Zašto? Zato što je ovo njegov žene. Nakon ovog ženeta, za njega nema ženeta. Samo ima vatra od kjafira. A za mu'mina je dunjalu šta? Sižni. Zato. Gdje god da odeš, bit ćeš proganjan. Zašto? Zašto? samo zato što kažeš moj Bog je Allah subhanahu wa ta'ala i nema drugih bogova mimo njema i njega se bareke wa ta'ala i samo njega obožavam i samo se njemu pokoravam i znajte da ćete uvijek biti proganjeni zbog ovih riječi i u to nema nimalo sumnje kada je Varaka ibn Naukal vidio Allahovu poslanika što se na Abira je slijepa pa je rekao moj bolio bih da me Allah poživi pa da doživim kako će se ljudi proganjati i protjerivati i kako će se boriti protiv sebe. Pa da ja stanem u sebe, pa da se borim zajedno s tobom da budem zidan. Znaj, govori Allah u poslaniku, niko nije došao sa onim sa čim si ti došao, a to je la ilaha illallah, nema nikog koji smije biti obožavan, osim Allah subhanahu wa ta'ala. Niko nije došao sa tim, a da nije bio proganjan i ubijan od njegovog naroda, od njegovih amica, od njegovih zajica, od njegove porodice. I kaže, bit će skoteran. Pa kaže, Allah, ko sami skoteran me, da će me skoterati iz moje krotnog mjesta. Tako se desilo, Allah, ko sami će mora da napusti me. La haule, la kuete, ila mila. Molim Allah, te vare, te tala, da nas uputi na pravi. Neka svaku od vas, cijeljena moja braćo, i ovo je jedan od velikih savjeta meni i vama, i svim muslimanima, i svim vjernicima, i stvar sa kojom stalno trebate jedni druge da, posjeća, da posjećate. Zamislite da vam u ovom trenutku dođe melek smrti, da vam uzme dušu, a ovo ne, od, ne odbila na režije svoje gospodara. Da li si zadovoljan da mene smrti sada veđe izme dušu? Da li si zadovoljan sa samim sobom? Da kažeš, spreman sam da stanem pred Allaha. Spreman sam da stanem i da odgovorim Allahu na svako pitanje. Sa sve što sam radio, Da li niko od nas prema na to? Valahi nije niko. I niko nije zadovoljan sa samim sobom. Jer koliko od nas ima koji imaju postani plaća sa sebe. A o velikim vijetima da ne govorim. Ko si jedan da kaže, vela ja, ja se ne bojim od njih plaća. Kaže Allah, ko sami sallallahu alaihi wa sallame, ni plaća se boji. Samo pravi vjernik. Samo pravi vjernik se boji plaća. A munafik je to što se sigura. Kaže, kakav ja munafik? Nisam ja munafik. A Omer radi Allah vanu, kada je Allah u poslani sve sve nam ispričao svoju tajnu, Hudejti, Ibnu, Ibnu Ljemanu radi Allah vanu, kada mu ispričao svoju tajnu i rekao mu o Hudejfa, to taj je munafik, i taj je munafik, i taj je munafik, i taj je munafik. Oni su munafici, oni su nevernici Allaha, samo se prikrivaju. Ali Hudejfa radi Allah vanu, nikad nije to nikom pričao čuvao je tajnu, on je čuvao tajne Allahovog poslanika. Omer radi Allaho anhu, najbolji ovo mudeći. Nakon je Bubekra, došao je i kaže Huzeyfe, tako ti Allaha reći mi riješi, sam ja na tom sišu. Omer, najbolji čovjek od koga bježi šeitan kad ga sretne na ulicu. Došao i pisa Huzeyfu, tako ti Allaha jesam ja je rosi munafika. Toliko se bojao za sebe, a Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, je ga obradao džennetom subhanala. Zato svako od vas treba da se boji za sebe. I ne smije nikako da bude zadovoljan. I kada vam kažem, šta mislite da vam sad, da, da, da bilo kome od vas dođe na smrti u ovom trenutku? Da li bi bio zadovoljan sa svojim stanjem? Da li je zadovoljan sa svojim stanjem? Ili kaže, molim Allaha da popravi moje stanje, nisam spreman. Ne znam šta bi Allah rekao za ono što sam uradio ili za ono što sam uradio, ili za ono što sam trebao da uradim, a nisam ga uradio, ili za svoj nemar, kako bi se opravo Allahu za svoj nemar, kako bi se opravo Allahu za svoj, za svoj škrto i tvrdišluk, kako bi se opravo Allahu subhanahu ta'ala za svoj kukavišluk, kako bi se opravo Allahu subhanahu ta'ala za, za, za svoj zaplet i nemarenje za Allahove subhanahu ta'ala propise, kako bi se opravo Allahu zato što nema im za stanje muslimana. Kako bi to opravdao Allahu? Zato što me muslimani ne interesuju uopšte. Nego me interesuje šta? Interesuje me ono što će svedočiti protiv mene na sudnjem danu. A to je jezik i stomak i polni organ na kremetu gula. To me interesuje. A stanje muslimana ili Allahovo zadovoljstvo ili da li će mi doći mene smrti da mi uzme dušu koji rekao smo izvršava sve što mu Allah naređuje i nije nepokoran svome gospodaru Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Neka svak od vas zamisli i neka se sjeti prve noći u svome kaburu kada bude ostao sam. Kako će se osjećati? Neka se svak osjeti kako će biti njegovo stanje kada bude ostao sam prva noć, dakle, u kaburu, sam si, nema nikog. Otišli su svi od tebe, napustili su se svi. Ništa nije ostalo u tebe, samo tvoja djela. I briga, šta će biti sa tobom. A tvoja duša osjeća događaje bolje nego što ih je osjećala na ovom svijetu. Svega si sveta. Čak čuješ kada te ljudi zakopaju, kada te tvoja braća sa, kojom, sa kojima si klanio u, u džani, rame uz rame, nogu uz nogu, kada te tvoja braća zakopaju u zemlju, pa kada krenu svojim kućama, čućeš njihove stope kako hodaju. A onaj koji nije klanio džaniju, on ne treba da bude zakopan asen u grobe muslimana, nego treba da bude vakit oni koji ne klanjaju sa muslimanima i koji ne klanjaju nikako, oni ne treba da budu zakopani u groblje muslimana, nego treba da budu zbačeni neko drugo mesto. Ali ja vama kažem, kada se tvoja braća, oni sa kojima si klanio u žamiju i sa kojima si se trudio da učiniš nešto u ime Allaha subhanahu wa ta'ala u korist, za korist ovog umeta, oni će to staviti samo i okrenući ti leđa i tvoja braća i tvoja porodica i ostavit ćete samo u kaburu sa tvojom brigom. Briga za oni što se čeka u tim trenutima. Dolazak meleka da te ispituju. Pa ćete ili Allah učvrstiti zbog svojih dobrih djela na ovom svijetu, ili ćete Allah subhanahu wa ta'ala napustiti kao što će ti njega napustio na ovom dinamu. Zbog toga neka svako razmisli i neka čvrsto veruje u to, A vallahi nije normalan onaj koji kaže, ja verujem da ću to, ja verujem da ću ući u kabur i da će mi doći dva meleka da mi ispituju. Ali, imam ja vremena, nemaš vremena, jer ne znaš šta će smrti dođe. Vallahi nije normalan onaj koji kaže, ja verujem u kaburski azab, ali neće da se pitama, neće da se pitama. Takav čovjek je lud, la haule dana, wa la kuvata illa billah. neka se svako od vas sveti. Kada mu Allah se barek je tada oduzme njegovu snagu i kada mu Allah se barek je tada oduzme njegovu ljepotu. I kada mu oduzme njegov imenak. I kada bude miskin u pravom smislu značenja. Ko će da mu pomogne? Niko neće da ti pomogne, osim Allah se barek je tada. Osim On zbog toga čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala u ovim dajima koje ti je dao vallahi vallahi summa vallahi postoji mogućnost da bilo ko od nas neće doživjeti da izađe iz ove zambije a postoji mogućnost da neće neki od nas doživjeti da stignu do svoje kuće a neki neće doživjeti da ostane, da ostanu sutra vallahi summa vallahi a vi to znate ili u to vjerujete Ako to znamo, šta trebamo da radimo? La haule lana wa la kuvete illa bila. Zanimljivo je stanje neke naše braće muslimana koji žele žene i očekuju žene za da Allah te barek je tada. A Allahu su nepokojni. Očekuje žene, a svjesno čini ono što je Allah zabranio očekuje žene i hoće žene. Da li želiš ti žene, dragi brate, a stalo ti je Allah neko korak? Očekuješ od Allaha da ti da žene, a radiš ono što izaziva Allahovu subhanahu tada srđbu, što izaziva Allahovu subhanahu tada ljutnju. Allahi, to je tenakut, to je kontradiktornost, jer Allah ne daje žene svakome. A kjavima i tekako a kafirima i se kako. La haule vela kuvete illa billah. Pitanje. Kako očekuješ radost ili kako čovjek može očekivati radost i na ovom i na budućem svijetu, a od pomagača je prokretog šeitana i od pomagača je šeitanskih stranki ili sekti ili firki ili grupacija. Kako možda očekuješ radost i na ovom i na budućem svijetu? A nisi se odrekao što se profetog šetana. Njegov si pomagač, njegov si vojnik. Da učim u sveliki grijez je za tebe ko za vjernika da kaže Subhana Allah. Da učiniš ono što srdi Allah je za tebe ko za vjernika da kaže Esselamu Aleykum. Očekuješ Allahovu Subhana Vatala da ti Allah podari sreću i na ovom na budućem svijetu. Valahi, to su dvije stvari koje ne mogu da se, da se spoje. Odrekni se šeitana i odrekni se šeitanskih grupacija i odrekni se mjesta u kojima su šeitani. I dolazi tamo gdje Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoj život, a to je džanija, gdje su muslimani, gdje su braća, gdje su oni koje Allah subhanahu wa ta'ala voli zbog njihovih svojstava. قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله يا الله يمكن بولي إن شاء الله تعالى رسي أقول الله بولي شيء أو محمد رسي أو بياسي أولي ما كوي كوي كوي كوي جلد إن شاء الله بولي كوي جلد دم إسكاد سوينة كي تبقى كوكة الشيطان يولي ما كوي بسيدة كافرين Objasni, reci im o Muhammede. Ako volite Allaha, mene slijedite. Muhammeda slijedite, sallallahu alaihi wa sallam. Juhdibkum Allah, pa će Allah vas poneti. Koga Allah voli? Allah voli onoga koji slijedi Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Ne voli Allah, subhanahu wa ono koji slijedi neke druge pravce. Ili neke druge ljude. Ili neke druge dvarešine. Ili neke druge dvarešine ili predsjednike, ili muftije, ili kože, zulunčare. Ne voli Allah takve. Allah voli one koji svijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i one koji su bili uz njega. Jer je rekao sallallahu alaihi wa sallam nakon mene vidjet ćete velika razilaženja. Držite se za moj sunet, za moju praksu, za ono što sam ja radio i za praksu mojih pravednih halifa. Mojih pravednih halifa sebenika. Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije, Ridvanu Lahi, Ali ibn Ezmain. Svako od vas, ciljena da se zna da je mnoge ljude prevarilo to što znaju da je Allah se barek je vetala vlad i milosti. Pa ih je to prevarilo i osvonili su se na to što je Allah vlad i milosti, a zaboravili su da je Allah taj da je šedidu lejkar, da je onaj koji se toko kažnjava i da Allah subhanahu wa ta'ala za svakog prkosnika i nepokornog kjafira i fasika ima zamku koja ga čeka i osvetu koja ga čeka osvetu zašto? za ono što je bio nepokoran onome koji ga stvorio Allah ti je dao ono što imaš sve a ti si nepokoran onome koji ti je to poklonio la haula lana wala quwwata illa billah mnoge ljude je prevarilo pa kažu Allah je milosti, Allah je blag zaboravljajući da je Allah taj koji je stoko kažnjava i da ne zaboravlja Subhana wa ta'ala i da će održati svoje obećanje kada je rekao na puniću žehennem kafirima i munafisima na puniću žehennem kafirima i munafisima i uistinu će to Allah subhanahu wa ta'ala uraditi la haula lana wa la kuvata illa billah također postoje oni koji očekuju Allahovu milost i Allahovu blagost međutim rade djela sa kojima izazivaju Allahovu subhanahu wa ta'ala srđbu kada ga upisa, upisaš kaže ja sam vjernik, ja sam musliman međutim kada pogledaš njegova djela vidiš da njegova djela izazivaju Allahovu srđbu. A vi dobro znate takve ljude. A vi ste dobro takve ljude upoznali. Jer ako nema pokvarenjaka u ovoj zemlji, nema ih nigdje na svijetu. La haule lana wa la kuvete ila bila. Molim Allah te barek zela da nas sačuva od takvih pokvarenjaka ili da mi budemo u skupini takvih. La haule lana wa la kuvete ila bila. Postavit ću vam jedno pitanje, cijenjena moja braća zamislite da vam Allah subhanahu wa ta'ala podari ovaj dunjalu i sve što je na ovom dunjalu da pripada vama ili da pripada bilo kome od muslimana neka svako razmišlja o samom sebi jer si ti sam sebi najveća tvoja briga nisu briga ljudi, drugi ljudi Allah se neće pitati onome što su drugi radili već će te Allah se bare sada pitati onome što su sam radio zamisli da ti Allah podari ovaj dunjaluk. I da ti podari blagodati ovog dunjaluka. I uživite. Međutim, da je rezultat svega toga na kraju tvoj ulazak u džehennem, u vatru. Da li bi ti nikad ništa koristilo u džehennemu ono što ti imao na ovom dunjaluku? Wallahi ti nikad ne bi koristilo nikoliko je trud. Jer kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam Biće uveden u džehennem čovjek koji je imao sve na dunjaluku. Najbogatiji čovjek na, na dunjavu koji je bio. Najviše u, žen, u, u žitaka, od žena, blaga, zlata, kuća i svega drugoga. Najbogatiji čovjek bit će uveden u ženem. Pa će reći, kada ugleda vatru, i kada okusi sopotu, i kada okusi patnju, i gorčinu, i smrad ženeci, reći će, tako mi Allaha nikad u svom životu nisam osjetio nikakvo dobro. Nije mu kusio nikakav hajr u čitavom svom životu koji sam živio. A bit će najsiromašniji čovjek. Najveći čin, najveći bednik. Na ovom dunjalu koji je bio, bit će uveden u džennet. Pa će reći, tako mi Allaha, nikad, nikad u te globu nisam u svome životu se pokusio. Kada ugleda džennet i ono što ga čeka. Dakle, ako znamo da nam je na kraju ili džennet ili džennet, a molim Allaha da nam bude žene kraj ako znamo to kakve nam onda korist ima ono što na ovom dunjalku posjedno ima ne kažem da je, da je zabranjeno da čovjek zaraži ali kažem da je zabranjeno da se ovaj dunjalu odvede od pokornosti Allahu te barek da se odvede od žemata da se od, odvuče od svoje vrste svaki insan ima prijatelja neke muslimane je Dunjaluk ovaj naveo da prijateljstvo prema svojoj vrati muslimanima napusti, a da uzme za prijatelje one koji su nevjernici. Allah subhanahu wa ta'ala to mrzi i prijeti takvima. I Allah subhanahu wa ta'ala to mrzi i Allah prijeti takvima. Molim Allah te barek je ta'ala da nas očiti najljepši, da nas očiti najljepšim ahlakom. Molim Allah te barek je ta'ala da ovaj govor koji smo spomenuli bude u našu korist ile njega inša Allah ta'ala izvučemo povuku. Molim Allah te bare pokala da nam podari zdrav razum razum i da shvatamo njegovu vjeru subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo, neka se svako od vas sjeti i neka razmisli o danu kada bude on optužen i kada mu budu sudili i kada budu protiv njega svjedočili njegove ruke i njegovi udovi tijela i njegova koža. Neka se sveti toga dana, kada protiv njega budu svjedočili njegovi udovi tijela i njegova koža. Pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Neka razmisli svak od vas gdje će toga dana da pobegne i gdje će da se zakrije. Možem da se zakrije toga dana. Isto od vas. Možem da se zakrije kada budu proti tebe svjedočili svojih uzovi tijela. Ti si radi svojih uzova tijela, radi svojeg jezika, svoje spolnog organa i radi svojeg stomaka, bio nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, i sa tim uzovima tijela si činio Allahu grije, a oni će protiv tebe svjedočiti na sudjem danu. La haula la kuvvete illa billah. Kogod od vas hoće da učini grijeh Allahu te bareke ta'ala, neka ga učini. Ali neka zna, ili neka ga učini, ali pod uslovom da nema svjedoka. Učini grijeh, ali pod uslovom da nema svjedoka za ono što radi. Da li je to moguće? To je nemoguće. Vokesa bilahi se vida, Allah je dovoljen kao svjedok. A Allah je dovoljen kao svjedok za ono što ljudi rade. La haule vela kuete, illa bilahi. Na kraju želim da vas posjetim na jednu stvar. A to je da budete zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjerno i stalno. Zato što vas je Allah subhanahu wa ta'ala izveo i spasio od kufra u kojem ste bili. Allah subhanahu wa ta'ala vas je spasio od kufrova i zabuda u kojima ste bili. Allah vas je subhanahu wa ta'ala spasio od bošnjastva, od ajeske kufra spasio vas je od demokracije, spasio vas je od komunizma, spasio vas je od nacionalizma, a to je najveće nevjerstvo u našoj zemlji. Ili jedno najvećih nevjerstava. Allah vas je spasio toga. I uveo vas je u islam, u drogovanje, njemu se barek ne dara. Budite zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala što vas je sačuvao i spasio od koža prevarana i od muftija zulumčara za budeliš. Pa vas je izveo i svjeđenja takvih u svjeđenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Budite neizmjerni, neizmjerno zahvali na tome vašem gospodaru subhanahu wa ta'ala. I posljednja stvar je svojstvo vjernika na koje želim da vas posjetim i mi se stalo posjećamo na to, a to je teuba. Da se čovjek pokaja Allahu te barek i da se stalo kaje za ono što radimo. Wallahi kada bi svaki dan držali predavanje o teobi, ne bi bilo dovoljno. Wallahi ne bi bilo dovoljno. Jer ne se stano činimo grijeha Allahu te barek dana. Na svakom koraku izgovoriš riječ. Kaže Allah ko sami sallallahu alaihi wa sallam. Inna abdana je te kelamu bi kelima. Čovjek izgovori riječ. Manje se drugim ubiha. Ne razmišljajući o njoj uopšte. Jezir ubiha fi nas. Eba'da ma bejna mašriki ve mašriki vi ste zbog te jedne riječi bačeni u džehennem koliko je dalje od istoka do zapada. Zbog te jedne riječi. Zbog toga savjetujem sebi vas da se stalno kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je to od spostana mu'mina. I znajte da Allah subhanahu wa ta'ala voli kada mu se neko kaje i kada ga moli za oprost. I znajte da onaj koji učini teobu da je to put ono koji nema grijeha onaj koji se kaja Allahu i koji mu voli Allahu dobro, on je poput ovo koji nema vjera. Vi to znate. I još jedna stvar kojom želim da obradujem vjernike. A to je Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin. Allah u istinu voli one koji se stalno kaju. Koji se stalno kaju i koji mora Allah da im oprosti. Allah voli takve. Dakle, Zar ne volite da vas Allah voli? La haule vela la illa billah. Wa yuhibbul mutatahirin i voli one koji se stalno čiste. Bez obzira da li se radilo o čišćenju tijela ili se radilo o čišćenju srca i duše. A to je šta? Sa druge strane teuba i čini mi dobi djela. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni s nama. Molim Allaha te barek wa ta'ala da nas okupi na Allahom, da nas uputi na pravi put. Molim Allaha te barek wa ta'ala da otvori od nas sve što je اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعدائك اعداء اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا قوي يا يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين حيثما كانوا يا ذا الجلال ذا الجلال والاكرام ولم الله تبارك وتعالى da oprosti pomogne islam i muslimane da oprosti nama naše grijehe i da oprosti grijehe svim muslimanima molim Allaha te barek da da uništi širk i mušnike da porazi židove i krstače i munafike molim Allaha te barek da ih ponizi da ih porazi našim rukama molim Allaha te barek da pomogne žihad i mužahide na svakom mjestu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas iskoristi كفومت يبو مجري سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وصل اللهم على عبادك الموحدين المجاهدين وفي صلاه الله جلال الله أمر القرون لا يفت جمال عيون وتيسر see do